chapter 6. Meta tauta apelthen ha Jesus puran tes thalases tes Galileas tes Tiberiadas, kai ecoluthe auto oclos polus hoti heoron autu ta semea ha epoie epi ton astenonton. An eilthen de es ta horas ha Jesus kai ekei ekatheta meta ton matheton autu. Ein de engus ta pasca he heorte ton judaion. Eparas un ha Jesus tus ophthalmus kai theasamanos hoti polus oklos erkatai pros auton, lege pros ton philippon pothin agora somen artus hina phagosen hutoi tuta de elegin peradzon auton autos gar e te emelen poien apocryphe auto philippos diocosion denarion artoi uk arcusen autois hina hecastos auton bracu te labei lege auto heis ek ton matheton autou andreas ha adelphos simonos petru esten paidarion hen hode ha eke pente artus krithinus kai duo opsaria ala tauta te estin es tos utus epen de ha jesus poesete tus anthropus anapesein, en de cortas polus ento tapo, anapeson un hoi andres ton arithmon hose pentakiskilioi. Elaben de tus artus ha Iesus kai eucharistesas die docen tois mathetais hoi de mathetai tois ana Hamoios kai ek apsarion hasan ethelon. thelon. Hos de ene pleis thesan, lege tois mathetais autu, sunagagate ta perisiusanta santa klasmata, hina me te apoletai. Sunegagon un kai egemisan dodeca cofinus clasmaton ec ton pente arton ton crithinon ha eperisiusen tois bebrocasen. Hoi un anthropoi idontes ha epoiesen se ha Iesus elegon hati hutas esten alethos ha prophetes ha urkomenos eis ton kosmon. Iesus un gnus hoti melusen urkesthai kai har parzein auton hina poiesosen auton basilea, ane koresen eis ta horos autos monos. Hos de opsia egenita kate besan hoi mathetai autu epi tein thalassan. Kai embantes eis ta ployon, erkanta puran teis thalasses eis capernaum. Kai scotia dei egegane, kai uc eleluthe pros autus ha Iesus. He te thalassa anemu megalu pne ontos di egerita ele lacotes un hos stadius hecose pente e triaconta o rusen ton jesun peripatunta epites thalases kai engus tu ployu genomenon kai ephabethesan ha de lege autois ego emi me phabesthe Ethelon un la bane auton est ta ploion kai theos ta ploion agenata epites geis eis hein hupegon. te epaurion ha autlos ha hystakos puran tes thalasseis idon hote ploiarion allo uk ein ekai e mei hen ekenaw eis ha in ebesan hoi mathetai autu, kai hoti u sun eis eilthin tois mathetais autu, ha Iesus, eis ta ploiarion, ala monoi hoi mathetai autu apelthon. Ala de eilthin ploiaria, ek tiberiados, engus tu tapu, hapu ephagon ton arton, eucharistesantos tu curiu. Hote un edin ha otlos, hote Iesus uc estin ecei, ude hoi mathetai autu, in ebesan autoi eis ta ploia, kai eilthon eis capernaum, zeituntes ton Iesun. Kai hirantes auton, puran tes thalases, epon autou, rabbi pate hode geganas apocryphe autois ho jesus kai epen amen amen lego humin zetete me uk hote edete semea al hote efagete ek ton arton kai ekortas thete me ten brosen ten apolluminane alla ten brosen ten menusan eis zoen ionion hen hahuios tu anthropu humin dose tuton gar ha pater es fragissen ha theos epon un pros auton ti poiomen hina ergadzomatha ta erga tu theu apokrithe Iesus, kai epen autois tuta estin ta urgon tu theu, hina pistiusete es hon apestelen ekenos. Epon un auto, ti un poies, su semeon, hina idomen, kai pistiusomen soi. Ti ergadze. Hoi pateres hemon, ta mana ephagon in te uremo. CATHOS ESTEN GEGRAMENON, ARTON EC TU URANU EDOKEN ALTOIS FAGEN. EPEN UN ALTOIS HAIESUS, AMEN AMEN LEGO HUMEN, U MAUSES DEDOKEN HUMEN TON ARTON EC TU URANU AL HA PATER MU DEDOSEN HUMEN TON ARTON EC TU URANU TON ALETHENON hagar artos tu theu esten ha katabainon ek tu uranu kai zoein didus to cosmo epon un pros auton curie pantate dos hemin ton arton tuton epon de autois ha jesus ego emi ha artos tes zoes ha ercomenos pros me u me Penase kai ha pistu es eme u me dipsese popate. Al epon humin hoti kai heoracate me kai u pistuate. Pan ha dedosen MOI ha pater pros eme hexe. Kai ton kamenon pros me u me ekbalo exo hoti kata bebeka ek tu uranu uk hina poyo ta thelema ta emon ala ta thelema tu pemsantos me. Tuta de estin ta thelema tu pemsantos me patros hina pan ha dedoken moi me apoleso ex autu ala anasteso auta in te escate hemera tuta de estin ta thelema tu pimsantos me. Hina pas hothe oron ton huion, kai pistuon eis auton, eke zoen ionion, kai anasteso auton ego te escate hemera. Egagudzon un hoi judaioi peri autu, hoti epen, ego emi, ha artos ha katabas ek tu uranu, kai elegon uk hutas estin Jesus, ha huios Joseph, hu hemes oidemen ton patura, kai tein metura, pos un lege hutas hati ek tu uranu kata bebeka. Apocrythe un ha Jesus kai epen altois, me gogudzeter met alelon. Udes dunatai elthein pros me, ean me ha pater ha pemsas me helcuse auton, kai ego anasteso auton in te escate hemera. Estin gegramenon in tois prophetais, kai esantai pantes didactoi theu. Pas un ha acuon tu patros, kai mathon pros me uk hati ton patura tis heoraken e me ha on para theu hutas heoraken ton patura amen amen lego HUMEN. ha pistuon es eme eke zoein AIONION. ego emi ha artos tes zoes hoi pateres humon fagon ta mana en te uremo kai apethanon. Hutas estin ha artos ha ectu uranu katabainon, hina tis ex autu fage kai me apothane. Ego emi ha artos ha zon ha ectu uranu katabas. Eantis fage ectutu, tutu tu artu zesatai eis ton iona kai ha artos de hon ego doso he sarx mu esten hen ego doso huper tes tu cosmu zoes ema canta un pros alelus ho legantes pos dunatai hutos hemin dunai ten sarca fagein epen un autois ha Jesus, amen, amen, lego humin. Ean me fagete tein sarka tu huiu tu anthropu, kai piete autu ta haima, uc ecate zoein in he autois. Ha trogon mu tein sarka, kai pinon mu ta haima, eke zoein ionion, kai ego anastaso auton en te escate hemera. Hagar sarx mu alethos estin brosis, kai ta haima mu alethos estin possis. Ha trogon mu ten sarca, kai pinon mu ta haima en emoi mene, kago en auto kathos apistelen me ha zon pater, kago zo dia ton patera, kai ha trogon me kakenos zesetai de eme. Hutos estin ha artos ha ek tu uranu katabas, u kathos ephagon hoi pateres humon ta mana kai apethanon ha trogon tuton ton arton zesetai ace ton iona. Tauta apen in synagoge didascon in Capernaum. Paloi un accusantes ek ton matheton autu epon scleros estin hutos halagos, tis dunatai autu acuen. Eidos de ho Jesus en heauto hoti gargudzusen peri tutu hoi mathetai autu, apen autois, tuta humas scandalidze, ean un theorete ton huion tu anthropu anabinanta, hapu ein ta proteron, ta pneuma estin ta zoa poiun, he sarx uk ophele uden. ta remeta ha ego lalo humin pneuma estin kai zoe estin al asen ex humon tinnis hoi u pistiu usen e de gar ex arcas ha Iesus, tinnis asen hoi me pistiuantes kai tis estin ha paradoson auton kai elegin dia tuta e reka humin hoti udes dunatai el thein pros me, ean me e de dominon auto ec tu patros mu. Ec tutu poloi apelthon ton matheton autu eis ta opiso, kai ucete met autu periepatun. Epen un ha Iesus tois dodeca, me kai humes thelate hupagen, apacrethei un auto simon petras curie pros tina apel usamatha remata zoes ioniu e kai hemes pepistukamen kai ignokamen hoti su e ha christos ha huios tu theu tu zontos apacrethei autois ha jesus uk ego humas tus dodeca ex elexamen kai ex humon heis diabolos esten elegen de ton judan simonos iscariotein hutos gar emelen auton paradidonai heis on ec ton dodeca